Kristus sultani gaitik, gudano kaitik, jainko izatea sustu eginen zan, menpeko eginik. Jaungoikoak horre gaietik, goratuz danen gainetik, izen guztien gaineko, izena emonen Cristo por nosotros, por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre. Dios le concedió un nombre sobre todo nombre.